Е сега, уште сме во прва глава Јован, позато па и не прикажуваме ништо, затоа што првата глава веќе неколку пати ја видовме. И јас се надам дека вечера ќе завршиме со првата глава. Значи, следната сабота ќе зборуваме за свадбата <laughs> во Кана. Е, сега тоа дали ќе биде Јан или не, јас не знам. Ке се договориме. Како и да е, и за виното, да. <laughs> Во кана. А сега ги ќе ги опфатиме со Божја помош. Имаме половина час, доволно ќе биде. Од 19 стих, значи прва глава Јован од 19 стих до крајот, значи до 51 последниот. Ке прочитаме најапет од 19 до 28, па да видиме зашто станува збор овде. А ова е ова новото сведоштво. Кога јудејците од Ерусалим му испратија свештеници и левити, за да го прашаат кој си ти. И призна и не одрече, та исповеда. че значи Јован Крстител. Јас не сум Христос, не сум Месијата, со други зборови. И го праша, тогаш што си? Тогаш што? Илија ли си? Не сум, одговори. Да не си пророк? Не, одговори. Тогаш му рекуа, кој си? За да можеме да им одговориме на оние кои што не испратија. Значи, без одговор не смееме се вратиме, мора да знаеме кој си, што си. Да знаат, вознемирени се. Сини Синедрионот. <clears throat> И што им одговарам? Значи, што велиш ти за себе си го прашуваат? Рече, јас сум глас на оној кој вика во пустината. и Израмнете го Господовиот пат, како што рече пророкот Исаија. Значи, цитира стихот Исаија. Испратените беа фарисеи. Тие го праша и му рекоа, тогаш зошто крштеваш, кога не си Христос, ниту Илија, ниту, ниту пророк, односно ниту пророкот, треба да стои, точно знаеле евреите на кого се однесува ова. Јас крштевам со вода, им одговори Јован, но меѓу вас тој е еден кого вие не го познавате. Тој е оној кој доаѓа по мене, кој беше пред мене, кому јас не сум достоен да му ги одврзам, да му го одврзам ни ременот на неговите обувки. И 28 стик ни кажува каде се случува сето ова, се случи во Витавара од онаа страна на Јордан, каде што крштеваше Јован. Значи, Јован предизвикал големо внимание. Заради многу нешта. Знаете, прво па и доста забележително е местото каде што го правил ова. Ова било во непосредна близина каде што Јордан ке се отвори која поминали израелците. Во близина бил и некогашниот Ерихон кој што а, значи Бог со Божја сила ке го сруши И тоа предизвикало внимание. Исто така, што е другото нешто што предизвикало внимание? Знаете, Јован повикувал на покаяние и Јован крштевал јудејци, израелци. Тоа било невидено, чуемо. Да, имало моменти, имало случаеви, ако се подсетите на проповета на братјани, имало крштевања, меѓутоа се крштевале обично обратеници од незнабошците. Но што е сега ова? Какво е ова чудо? Јован повикува на покаяние среди израелскиот народ и тоа предизвикало големо внимание. Големо внимание и кај Синедрионот. И ти решиле да го испитаат случајот, праќаат своји пратеници, свештеници и левити, да го прашаат кој е. Не би имале ваква потреба, доколку добро ги проучувале пророќствата и списите, затоа што на повеќе места е да се подсетиме на едно од тие места во Малахија, прочитале вакво нешто, Малахија трета глава. <clears throat> Че значи, Малахија трета глава, од први стих, еве го испркам мојот гласник, за да приготви пат пред мене. И ќе дојде од ненадеж во својот храм Господ кој вие го баравте и ангелот на заветот по кого копнеете. Еве го веќе доаѓа говори Господ на двоинствата. Третиот стих. И ќе заседе како оној кој топи и пречистува сребро, ќе ги очисти левиевите синови, ќе ги претопи како златото и среброто, за да му принесат на Господа жртва во правда. Тоа е тој гласник кој што требало да го приготви патот за Господа и да, врши, да изврши прочистување и меѓу левиевите синови. Па и самиот Јован Крстител од какво семејство потекнува. А интересно му праќаат токму левити да го испрашаат кој е. Во Лука 1.5 што не стои? Лука 1 глава 5 стих. Во деновите на јудејскиот цар, Ирод беше еден свештеник по име Захарија од Авијановиот род, че значи тој бил свештеник, што може да биде друг, друго освен Левит. И неговата жена од Ароновите керки по име Елисавет, дури Елисавет. И тие доаѓаат да го прашаат кој е. Во тоа време, значи, вистинска конфузија, само од овие стихови ќе видиме каква конфузија владеела меѓу израелците, <clears throat> меѓу евреите. Главата не знае, не знаат кај име. Нити ги следеле проштвата, затоа и така ќе опречекаат Исуса, значи конфузија не на пред првото Христово појавување, доаѓање него настапувањето на служба. А не помала, односно многу поголема ќе има конфузија и во духовниот свет и пред второто Христово доаѓање. А во една известна смисла ние сме тој Илија како што Јован Крстител дошол во духот на Илија да проповеда, не бил тој Илија, меѓутоа дошол во неговиот дух да проповеда, да го подготви патот за првото Христово дајање, ние сме тие кои што треба да подготвиме патот за второто Христово дајање. Среде таа конфузија. Значи, како што кажавме, чудна доктрина имал Јован Крстител, повикало на покаяние, покаяние меѓу евреите, повикувал на крштевање, среде нив, а тие мислеле, го прашувале, да не и може би Мојсија. <clears throat> Дотвориме за кратко во второ законие, пета Мојсија, 18-15. Второ законие 18.15. Господ твојот Бог ќе ги издигне од твојата средина, од твоите браќа пророк ќе ти издигне, значи. каков што сум јас, слушате го Него, Сметале дека Мојсей ќе воскресне и ќе се појави повторно. Веројатно не ни знаеле дека Мојсей веќе воскресне. Сметале дека Илија ќе се симне од небото и повторно ќе оди по земјата. И видите интересно е како Јован Крстител бил понизен и внимателен во она што го проповедал, иако мокно проповедал. Навистина мокно проповедал. Пазите, не значи дека понизен човек е кјутлив, кроток, го нема таму, него не, ни приметувате. Дали тоа значи понизен? Јован Крстател ем бил понизен, ама ем, како што гледаме, на сиот глас отворено и јасно проповедал, укажувал на гревот, повикувал на покаяние, затоа што се приближи Божето царство, доаѓа Месијата. Некои е Мојсе дека е, некои мисле дека е Илија, дури самиот Исус ќе каже, е, ќе читаме најнапред во Матеј 11.14, Матеј 11.14, се вели вака, Мате 11.14, Исус вели, ако да примите, тој е Илија кој треба да дојде. Самиот Исус за Јована Крстител. Тој е Илија кој треба да дојде. Кој има уши нека слуша. Или еве во Лука 1.17. Лука 1.17. Ова е пораката од ангелот, Меѓу другото, тој вели, тој ќе врви пред него во Илијевиот дух и сила, за да ги обрати срцата на татковците кон децата, а покорните кон мудроста на праведните, и да му го приготви на Господа, да му приготви на Господа совршени луѓе, на, на кој стих величе овој стих? Уште еден стих од Малахија, последниот таму стих од четвртата глава, значи на крајот од Малахија. Уште еден стих кој што укажувал пророчки на доаѓањето на Јован Крстител. Но, како што кажав, пошто постоела таква конфузија, морало да бидат испратени лично со него да се конфронтират, да го прашаат на лице место кој е. Да не си Мојсе, да не си Илија. А тој, сеќавате на, на првото прашање кој си, знаејќи дека мислат најнапред да не си Месијата, им одговара јас не сум Христос. А потоа ќе им, им одговори негативно не сум Илија и не сум Мојсија. Значи, може ли да ги збуни Јован Крстот да им рече, па да, јас сум Илија? Не е Илија, меѓутоа дошел во неговиот дух. Значи, внимателно, за да не ги збуни, <laughs> затоа што веќе биде доволно збунети, ќе им каже, не, не сум. Епа тогаш, кој си? И што вели? Како што и пророштото вели? Јас сум гласот на оној 23 стих кој вика во пустината израмнете го Господовиот пат како што рече пророкот Исаија. И го цитира Исаија. И сега интересно е овде, мада нема да се задржиме овде многу. Јован е гласот. А во истата глава, погоре, значи евангелистот Јован, ќе каже Словото е Исус. Јован е гласот, Исус е Словото. И ова на некој начин бил гласно говорник Христов. Портпарол, да речем. Предходник. Оној кој што требало да го подготви патот. И видите што вели Елен Вајт на ова. Знаете, во старо време постоела <clears throat> постоела обичај каде што кога некој цар патувал низ некој зафрлени терени, пред него луѓето го порамнувале патот, значи група на луѓе го порамнувале патот. За да нормално царот како цар лагодно се вози и пристигне на местото кај што тргнал. И Јован ја користи оваа илустрација, цитирајќи ја значи Исаија, и видите што веле Елен Вајт на ова додава. Веле, сите долини нека се издигнат и нека се спуштат сите брегови и гори, Кога Божиот Дух со својата чудесна и разбудувачка сила ке ја допре душата, тога се спушта човечката горделивост. Тоа световните задоволства, положбата и власта стануваат безвредни. <clears throat> Каква порака <clears throat> требало да донесе Јован Крстител? Мудрувањата и секоје превознесување, што се дига против познавањето за Бога, се отфрлаат, а секоја помисла се за, заробува за покорност на Христа. Тогаш понизноста и пожртвуваната љубов, кои толку малку се ценат кај луѓето, се издигнуваат како единствена вредност. Тоа е задачата на Евангелието, а Јовановата вест била еден дел од тоа. Која е задачата на Евангелието? Значи сите брегови да се спуштат, а сите долини да се издигнат. Што е тоа што треба да се издигне? Понизноста и љубовта. А да се сруши, да се симне мудрувањето човечко, горделивоста, превознесувањето, што се дига против познавањето на Господа. Тоа е пораката Јованова, тоа е пораката и наша. Прочем, самиот Јован Крстител покажува колку бил понизен. Замислите си, замислите си ја изјавата, а, мислам дека беше во Јован 3.30, значи, Евангелие по Јован 3 глава, 30 стих, Да. Изјавата на Јован Крстител. Тој треба да расте, а јас да се смалувам. Ако ова го имаме, ако ова го живееме, тогаш ќе ги снема проблемите мегу нас, ќе ги снема кавгите, ќе ги снема поделбите. Јас треба да... Значи, тој треба да расте, јас треба да се снижувам. Забрежуваме дека овде Јован Крстител на овие прашања одговара негативно и сведочи за Господа, за Исуса, целта не е да сведочи за себе кој е тој, повеќе целта е да покаже кој не е тој, а кој е Исус. Значи, на кој начин треба да проповедаме сите ние? Да го издигнеме Христа А не да покажеме кој сме ние, може би, дали со знаењето, дали со разбирањето на Библијата, не. Не, ние, луѓето, треба да ги насочуваме секојаш кон единствениот кој што може да спаси, спасителот Исус. Што се случува понатаму? <clears throat> И бели испратените беа фарисеите и го праша и му рекоа, тогаш зашто кршеваш? Значи, ако не си Мојсеј, ако не си пророк, ако не си Месија, Откаде се, а прашањето е овде, не им било на нив нејасно околу идентитетот на неговата личност. Ти знаеле тој како личност кој е, чиво дете е, како и за Исуса, познаеме ова е на столарот Јосиф, нели, кој што велат. Туку околу идентитет, идентитетот за не, на, значи, каде му е авторитетот за неговото учење и проповедање, каде го црпи авторитетот? И затоа и го прешуваат, па како тоа ти крштеваш? И повторно, Јован Крстител го насочува погледот кон Исуса. Го минимизира се тоа што тој го прави. Остете ме мене, јас само крштевам со вода, ама оној кој што е пред мене, ако оди после мене, е тој е тој кој што ви ке ве крштева со дух и со оган, за тоа многу попширно зборуваше Јани, а на кого што јас, еве повторна таа негова понизност, не сум достоен да му ги одврзам, да му го одврзам ни ременот на неговите обувки. Знаете, во тоа време се јавувале многу учи, учители. И обично повлекувале по себе и ученици, значи своји следбеници. Учениците често пати во овака денешни термини, ако збруваме, имале обврска да го исперат автомобилот на својот учител, па да му приготват јадење, значи да се погрижат за многу нешта и ситници, но било забрането, изречито било забрането, иако ученикот, значи требало да биде во така на една подредена положба спрема учителот, било забрането во никаков случај да не му ги врзува или одврзува обувките, значи, да кажеме сега, врвките од обувките на својот учител. А Јован Крстител не се смета дури за достоен ни такво нешто да направи. Да му ги одврзе обувките. Оно што било изречито за брането. Неверојатна понизност. И сега одиме понатаму од 29 стик и читаме до 34. -ти. Утредента Јован го виде Исуса, како доаѓа при него и рече, еве го Божето јагне, кој ги зема гревоите на светот. Ова е оној за кого ви реков, по мене доаѓа човек, кој постоеше пред мене, зашто беше пред мене. Јас не го познавав, но затоа дојдов да крштевам во вода, за да му го објавам на Израел. Јован сведочеше уште, го видов духот да слегува од небото како гула. И застана над него, јас не го познавав, Но оној кој ме испрати да крштевам во вода ми рече, врз кого ќе видиш да слегува духот и да останува на него, тој е оној кој ќе крштева со свети дух и јас видов и сведочам дека тој е Божиот син. Само да не испуштиме еден важен дел предходно. Јован им вели Аха, во 26 стик. Јас крштевам со вода, им одговори Јован, но меѓу вас стои еден кога вие не го познавате. Исус бил меѓу нив, меѓу нив, меѓу таа толпа, уште предходниот ден. Значи, ако го прочитаме овој, овој цел пасус од 19 стик до крајот, станува збор за действија кои што се случуваат во 4 последователни денови. Буквално 4 последователни денови. Ќе видиме дека овде евангелистот Јован го испушта оној дел на 40 дена гладување, пост, молитва, Исусово, значи, патување во пустината. Ова го испушта. Значи, ова е после неговото враќање од пустината. И тој стои меѓу нив, меѓутоа тие не го приметуваат. Следниот ден, е самиот Исус, иако Јован укажува на Исуса, Исус молчи. Интересно. Исус не се покажал пред луѓето, едноставно остава да Јован си ја заврши својата работа, затоа бил пратен, затоа бил повикан од Господа, да биде негов значи, претеча, односно оној кој што ќе го подготви патот. Следниот ден, <clears throat> Јован го види Исуса како доаѓа при него рече, еве го Божето јагне, е овој пат со прст покажува, еве го Божето јагне кој ги земе, кој ги изеде гребовите на светот односто ги зема гревоите на светот. Ово е оној за кој што ви реков во предходниот, таму мислам дека 13 стих некаде беше од главата, по мене доаѓа човек кој постоеше пред мене зашто беше пред мене. Интересно е, и самиот Јован Крстител вели дека и тој не го познавал. Што мисле, Јован Крстител се познавал со Исуса? Биле братучеден. 6 месеци разлика, значи од прилика тука, иста генерација. А тој вели, јас не го, јас не го познав, ама посведочи за тоа, му беше кажано, му беше откриено, дали треба да ме навратам на оној прекрасен стих, што мислам дека и доскоро и не го знае во 1 Коринќаните 12.3 го цитираше Јани. Како ќе кажете за Исус дека е Бог, освен преку Духот Свети? на Јована да му открил Светиот Дух, со кој што пак тој бил зачнат, односно го имал уште од утробата. Видите што вели Елен Вајт за сето ова? Колку се познавале тие двајцата? Само да видам, да. Исус и Јован Крстител биле роднини и тесно поврзани со околностите на своето раѓање, но сепак не се познавале лично еден со друг. Исус го поминал животот во Назарет, во Галилеја, а Јован во јудејската пустина. Живејќи во различни околности повлечено, тие немале комуникација еден со друг. Така одредило провидението. Не требало да биде дадена никаква можност што би ги обвинувала дека се договарале да се поддржуваат еден со друг, дека се поддржуваат еден со друг. Јован бил запознаен со настаните кои го одбележали Исусовото раѓање. Слушнал за посетата на Ерусалим, во неговото детство, и што се случувал во рабинската школа. Знаел за неговиот безгрешен живот и верувал дека тој е Месијат. Но за тоа немал силни докази. Фактот дека Исус споменал толку години во повлеченост, не подкрепувајќи ја со ништо својата мисија, давала можност за сомневање дека тој би можел да биде ветениот. Сепак крстителот чекал со вера, убеден дека во своје време Бог ќе објасни се. И времето дошло. Времето според кое настапала и таа последна седмица од 17 седмици на Данило, 9 <clears throat> глава, и на средината на седмицата требало да се случи, односно на почетокот на таа седмица требало, требало да се случи крштевањето Исусово од страната на Јова Крстител. И тоа се случило, и замислите си, само после 40 дена Исус повторно се јавува. Пред 40 дена имаме она објава, отварање на небото. Господ од небото кажува, ова е мојот возлюбен син. И Елен Вајд вели дека неколкубина тоа го приметили. Она светлина, одраз од неговото лице. Но, Овој пат Исус после оние 40 дена пост се јавува исцрпен, ослабен, воопшто не можеле да приметат дека е тој, тоа тој. Но Јован го препознал. Не од што се знаеле, така сакало приведението, така го водил Духот Свети, така требало да биде. И веднаш укажува на него и вели, ова е јагнето кој што ги, значи, ова е, ова е Божето јагне кој ги зема гревовите на светот директно укажувам на срцевината на Евангелијето, жртвата, без која што нема ништо. Ни од Евангелија, ни од радостна вест, ни спасение. И сега оној последен дел, од 35 до 51 стих, е да го прочитаме и сетите се само на сцените, на она трчање на учениците еден кажувајќи му на друг, па ова го имавме како пример во предходната поука за сведочење, дека првото мисионско поле треба да биде нашиот дом, нашите ближни, роднини. На таков еден начин се случува ова, од 35 стих. Значи, веста за Месијата, имаме цела глава во Копнишот на вековите, наречена го најдовме Месијата, што се базира на овие стихови. Вели, идниот ден Јован стоеше пак, И 20 од неговите ученици, значи ова е идниот ден, последователни неколку дена се опрашање, и 20 од неговите ученици, ова се ученици Јованови. Едниот е Андреј, а другиот е исто скромниот писател на Евангелието, Јован, и тој не се кажува никаде каде е, меѓутоа очигледно се мисли на него. Значи, двајца негови ученици. И штом го виде Исуса, да поминува, повторно кажува истето. Еве го Божето јагне. Многу битно. Еве го Божето јагне. Еве го оној кој што дојде и ки се жртвува. Каква привилегија, мисли си, Мношто на пророци во Стариот Завет укажувале на таа жртва, што ќе дојде, а Јован Крстител има таа привилегија да покаже со прст, да биде негов современик и да каже, еве го, Божето јагне. Кој што ќе ги земе гревовите на сите и ќе не спаси. Кога ги чуја од него тие зборови, Обата ученики, тоа втор пат ги слушаат, тргнаа по Исуса. Исус се заврати кога ги виде дека идат по него ги праша. Што барат? Едноставно, ама многу битно прашање. Што барат? Тргнале по Исуса со единствена желба. Сакале да поминат подолго време со него, да се запознаат со Месијата, на кого што укажува Јован крстител. А Исус ги прашува што барате. Што бараме ние во црква? Ние тргнавме да го следиме Исус, што бараме? Јас знам да кажам и, мислам, тоа е од, и од искуство и факт е дека тоа се случува и понатака ќе се случува, допрва, дека оние кои што дошле да бараат нешто друго, освен да го најдат Исуса, ќе си отидат. Кога тогаш? Тие му одговорија, Рави, што значи учител, каде живееш? Значи, нивната желба била да поминат поинтимно време, подолго време заедно со него, во разговор со него. Тоа е она што Марија го правела, за разлика од Марта, се сетиме на тој случај. Тоа е она што ние треба да го правиме, секој пат да коленичиме покрај Исусовите нози и да го слушаме. Да учиме од него. И тој им вели од 39 стих, дојдете и видете. Сличен одговор ќе му даде подосна и, мислам, беше Филип на Натанајел, така нешто, ќе видиме подосна. Дојдете и видете, искусете. И така отидоа да видат каде живее и останаа при него оној ден, чи значи тој ден останале. Тоа беше околу десетиот час. Еден од двајцата кои тргнаа по Исуса, откако ги чуја Јовановите зборови, беше Андреј, че ни кажува сега евангелистот Јован, дека еден од двајцата бил Андреј, братот на Симона Петр. И нормално брат, каде прво ќе оди, освен да му каже на својот брат. Тој го најде првин брата си Симона и му рече, го најдовме Месијата, што значи Христос, помазаник и го доведе при Исуса. Интересно, за Андреја многу-многу немаме баш, кој знае што, ама овде гледаме дека тој е првиот од учениците кој што носи луѓе кај Исуса. Тоа бил Андреј. Го доведе, својот брат го доведе кај Исуса. А Исус, гледајќи го, му рече, ти си Симон, сино, синот Јонин, ти ке се наречеш Кифа, што значи камен. Значи Петар, сушност. Исус покажува дека многу добро го знае Петра и многу добро знае и што ќе се случи понатаму. Исус многу добро знае кој сме ние и што ќе се случи понатаму. И не само Петра, ја ли и Самарјанката, го знаела и Никодим. Го знае и Натанаила, за кој што ќе видиме сега. На другиот ден, Ще еден ден поминува, Исус посака да отиде во Галилеја и го најде Филипа. И му рече, дојде по мене. Филип беше овицајде од Петровиот и Андреевиот град. Че значи, тоа се близки, пријатели, рибари. Филип го сретна да Данаела и му рече, го оно оној за кого пишува Мојсе во законот и пророците. Исуса синот Јосифов од Назарет. И Натанаел, скептичен онака, Може ли да излезе нешто добро од Назарет? На Назарет бил многу оцрнет град, кај што имало многу зло. Како може нешто добро од Назарет да дојде? Дојди и види. Искуси. Пробајте колку е добар Бог, <laughs> како вели псалмистот. Дојди и види. А сепак истиот Јован, евангелист во Светот Евангелие, ќе каже и Само спомнете си на уводот, потенцира. ова Евангелие е за втората генерација. Поблажени се оние кои што нема да видат, да ќе поверуваат. <laughs> Но Исус е таму и најесно е за да се увериш, на Натанаеле, дојди и види, му одговара Филип. Исус го забележа на Натанаела, како му се приближува и рече за него. Е, Исус знае за сите се. Тој ги знае сите наши слабости, сите наши мани, греови. И кога тој знае се за нас, а сепак, како што гледаме овде, таков прием испрема Петра, испрема Натанаила, испрема сите има. што нема што да се плашиме. Ние некојаш се плашиме еден од друг. Па сега дали да отидам да му признаат, па како што, па како ќе ме разбере, па како ќе ме свати. Ние гледаме овде дека Исус знае се за нас. Нема нешто што не знае. <clears throat> И знаеме дека ќе бидеме прифатени, такви какви што сме, дојдете кај мене такви какви што сте. Зошто да, да чекаме? Затоа што не знаеме утре, утрешниот ден што носи, нели? Значи го забележа на Данајла, кој, кој му се приближуваше и рече за него, еве вистински израелец, во кого нема лукавство. Е, ова е стих кој што се вклопува и во утринската проповед што имавме. Еве вистински израелец во кого нема лукаство, во кого нема сплеткарња, нема лаги. Од каде ме познаваш, го праша Натанаел. Уште пред да те повика Филип, му одговори Исус, те видов под смоквата. Знаете ли кој е било тоа место под смоквата? Филип и Натанаел биле близки. Тие заедно проучувале, ги проучавале пророчствата под смоквата. Токму тој им било место кај што проучувале. Зато Филип му вика, предходно да се навратиме, го најдовме оној за кого што пишуваше Мојсе, пишува Мојсе во законот и пророците. Го најдовме тој за кој што проучававме, за тој што за, за што се молевме всушност сега се остварува тоа пред наши очи. Таму под смоквата. И Исус сега го подсетува и му вели за да уште го засили, значи го засили своето сведоштво над него и му вели, те видов уште дека беше под смоквата, пред да те повика Филип. И еве го одговорот, значи, <laughs> ово е некој кој што се, знае се за мене, како сам Самарјанка што вели, ти мора да си пророк. Па дори и самата таа осведочена, ти си Месијата. Ти си Божи син, му вели, ти си Израелев цар. Исус во одговор му рече, веруваш зашто ти реков дека те видов под смоквата. Ке видиш и повеќе од тоа, допрва ке видиш. И му рече, и сега е оној стих кој што ги имавме и за утрински, односно, не баш тој, ема тука беше во контекст, Вистина, вистина ви велам, од сега ќе го видите небото отворено и Божите ангели како се искачуваат и слегуваат над човечкиот син. Овој стих, кој што алудира на она што Јаков го видел што виде Јаков. Небесна врата, отворено небо, скалата всушност го представува Исуса, оној кој што не поврза повторно со Господа. Бог, а и човек, дојде, беше човек, беше еден од нас, со едната рака, вели Елен Вајд, цитат, се допре до човештвото, со другата рака се држи за Божиот престол на таквите, како тебе, Натанаеле, вистински израелец, без лукавство, кој што ме признаваш за Месија, за Божи син, небото им е отворено. И не само тоа, туку секојаш ќе наоѓате помош од Господа. Што значи ова? Ангели се симнуваат и се качуваат по скалите. А што се ангелите? Што е ли Павле во евреите? Службени духови. Оние кои што <laughs> се во наша служба ставени. Нам да ни помогнат. Да ги однесат нашите молитви на некој начин да, до, до Господа. Да кажат, да му кажат што ни е маката. Кој е нашиот проблем. Буквално, значи, за оној кој што верува, за оној кој што го признава Исуса како Син Божи, како Месија, небото е отворено. Еве, баш и сакав тој цитат и со тој ќе завршиме да го прочитаме уште предходно за време на утрските стихови, но еве сега му дојде време, че тоа е исто од копнеж на вековите, сите цитати ги читаме од копнежот на вековите. Коментар од Елен Вајт на токму на последниот стих 51-иот, што пред малку го прочитавме. Слушност овде Христос рекол, На брегот на Јордан се отвори небото и духот слезе врз мене како гулоб. Таа сцена потврди дека Јас сум Божи син. Ако верувате во мене дека сум Божи син, вашата вера ќе биде освежена, ќе видите дека небото е отворено и дека веќе нема да се затвори за вас. Го отвори заради вас. Божите ангели се качуваат, носики му ги на таткото молитвите, на сиромашните и несрекните и слегуваат носејки им благослов, надеж, ухрабрување, помош и живот на синовите човечки. Божите ангели постојано се качуваат од земјата на небото и се семнуваат од небото на земјата. Христовите чуда за погодените и за болните биле издействувани со Божја сила, преку службата на ангелите. Значи, преку Христос со помош на службата на неговите небесни гласници, нам ни доаѓаат сите Божи благослови примајќи на себе човечки облик, нашиот спасител ги спојува своите интереси со интересите на панатите Адамови синови и керки, доека со своето божество се држи за Божиот престол. Така Христос е посредник за обштење на луѓето со Бога и на Бога со луѓето. Многу убава слика, она што и Јаков го видел, таа врска со Бога повторно воспоставена, И затоа рекол, ова е Божи храм, ова е врата небесна. Ако во Божиот храм не се издигне Исус, нема ни да се издигне таа скала, нема да имаме таа врска со небото. И за нас, и може би ќе се молиме, може би ќе ја укаме дома, може би ќе бараме нешто, но за нас небото ќе биде затворено, доколку не го признаваме Исус како Божи син, како наш спасител, Месија, кој што дошол да го положи животот за нас, не, ја немаме таа заедница со него, за нас небото ќе биде затворено. Но, во спротивно, небото е отворено за нас и никош нема да се затвори, кој што вели самиот цитат. Нека биде тоа искуство во нашиот живот. И, наистина, и тогаш ќе одиме еднакво со Бога и секи биде поинако во нашиот живот. Нека Бог не благослови. Ще еднаш и слава нека му е. Амин.